Və gözəl əxlaqa sahib olub əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. Bugünkü xütbəmizdə e, içki ilə bağlı olacaq e, xütbəmiz. Çünki içki elə bir haramdır ki, bütün e, günahların açarıdır, yəni içki. Və günümüzdə də elə insanlar var ki, içki haqqında deyirlər ki, bu Allahın yaratdığı bir neymətdir. Özləri haramdadılar və hətta bu içkini Allaha da bağlayıblar. Güya Allah bunu yaradıb. Orada nə var ki, yəni heç bir haramiyyət yoxdur. İçirsənsə özü idarə edə bilirsən, halaldır. Yəni nə qədər zararlılar, bədbaxtdılar ki, özü işlikləri bəs deyil, hələ, hələ də Allaha da dil uzadırlar bu insanlar. Ancaq Allah Taala bu haqqda Qurani Kərimdə də Peyğəmbər sallallahu açıqca hədislərində bəyan edib ki, içki e, necə bir tamdır, ona əlbəttə şeytan, şeytan əməllərindən sayılır və insana da, işin insana necə bir e, günah aparacağı da bizə çatdırılır. Necə Allah Teala Maidə surəsinin 90-cı ayəsində buyurur ki, ey iman eh, gətirənlər, iman edənlər, şərab, qumar, dikili daşlar, fal oxları ancaq şeytanın pisliklərindən birisidir. Bunlardan uzaq durun ki, qurtuluşa çatasınız. Yəni burada Allah Teala açıqca bəyan ki, bu şeytanın pisliklərindəndir. Şeytanın əməlindəndir. İçki haqqında birdən əlbəttə ki, haram niyyət nazil olmur. Yəni neçə ayə nazil olduqdan sonra axırda Allah ona haram edib. Məsələn, <clears throat> e, Sad ibn Əbu Vakkas radiyallahu anh deyir ki, mən bir gün bir ənsarlarla, mühacirlərin yanından keçəndə məni qonaqlığa dəvət elədilər və bir bostanda onlara rast gəldim, e, bir dəvə başı qızarmışlar və içəcəklər də vardı. Onda hələm içki haram edilməmişdi. Və yedilər, içdilər və sonra artıq başladılar bir-birini əleyhinə, yəni e, şeirlərlə, sözlər, yəni öyməyə, tərifləməyə, mühacirlər özlərini təriflədilər, ənsarlar özlərini təriflədilər və bir-birinə yəni, e, artıq sözlər deyəndən sonra və məndən soruşanda mən dedim, mühacirlər ənsarlardan daha üstündür, dərəcə baxımdan. Və ənsarlardan birisi həmən o dədənin deyir, o ağ çənəsindən birisini götürərək başıma vurdu və qanım axa-axa Allah rəsulunun yanına getdim və durumu anlattım. Məsələn, ə, e, Həzrət Ömər radiyallahu anhu da dua etmiş. Bəziləri deyir ki, Sad bin Vaqqasa görə, bəziləri Həzrət Ömər radiyallahu anhu duasına görə artıq bu Allah təala Quran-ı Kərimdə e, Kərimdə bu içkini haram etmişdir. Bunun fərqi etməz ki, hansı səhabənin fəzilətinə görədirsə, ancaq bütün bu ümmətədir. Yəni bunun haramiyyətini açıq Allah təala bəyan edir və Allah təala 91-ci ayəsində buyurur ki, şeytan içki və qumar, e, şeytan içki və qumar səbəbi ilə ancaq aranıza düşmanlıq və kin e, soxmaq istər və sizi Allaha anmaqdan, namaz qılmaqdan uzaqlaşdırmaq istəyər. Artıq bundan vaz keçməyəcəksinizmi deyə Allah təala buyurur. Fikir verin, bu həmin bu sahabelər bir-birinə qarşı nə qədər istəkli idilər. Və ayrılınca üzlərindəki o şişi, ya əziyi görəndə doğrudan mı mənim qardaşım mənə bunu etdi? Əgər mənə qarşı istəkli olsaydı, yəni aciz olsaydı bunu etməzdi. Bunun hamısı nədən həbbəttə nədir? Şeytandır ki, şeytan Yəni, bu cürlə ə, e, içkidən istifadə edək və qardaşı qardaşa qarşı əlbəttə qoyur. Yəni, götürək cahillərin özlərin. Yəni, yığışıb bir yerə yer içirlərsə, onların məqsədi nədir? Dostluq qurmaq, o dostluq qüvvətləndirmək. Güyədə məqsədləri bundan ibarətdir. Yəni, mehribansız yaratmaq. Ancaq işin axırında həmişə tərsin olur. Nə olur? Dava dalaş və bir-birini söymək, hətta öldürüb öldürməyə gətirib çıxardır və bu da ki, uzun illər boyu insanlar arasında düşmançılıq və qan davasına gətirib çıxardır. Bax, budur içkin aqibəti. Və öləndə də içir və ölür. Bunun da aqibəti çox pis olur. Necə ə, e, bir hədisdə Cabir radiyallahu anhu Allah Rəsulundan sallallahu aleyhi və sələmdən rəvat edir ki, hər qul öldüyü üzrə diriləcəkdir. Yəni, necə canı tapışırıbsa, necə ölübsə, o günə də qəbrindən qalxacaqdır. İndi insan içir, ya vursun bir-birini öldürsün, ya gitsin başqa yerdə ölsün və ürəyi partlasın ölsün, Yani içki ilişkiler ve kıyamette de Allah karşısında o formada e, durar. Diğer bir hadiste ise İbn e, Abbas e, radiyallahu anhuma rivayet edir ki Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem'den ki şarabdan çekinin çünkü o bütün şerlerin haçarıdır. Yani bütün şerler o şarabdan yani başlar. Hazreti Ali radiyallahu anhuma Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'e böyle buyruğu hadis rivayet edir ki ümmətimin 15 pis əməli e, işlətdiyi vaxt bəla onların üzərinə gələr. Yəni bu 15 dənə pis əməl var ki, əgər bu ümmət onu işlədərsə, artıq bəla onların üzərinə gələr. Sahabələr onlar hansılardır ya Rasulullah dedi. Və Allah Resulü buyurdu ki, qənimət, devlət malı və hərdən olan qənimətləri müəyyən kişilər arasında, yəni zənginlər və rütbə sahibi arasında ə, e, dövr etdiyi zaman, yəni ələ keçirdikləri zaman əmanət, qənimət, zəkat bu kimi şeyləri insanlar qənimət necə əmanəti qənimət malı kimi götürüb e, onun arxasına keçdiyi zaman və zəkat verməkdən e, çəkindiyi zaman kişinin zövcəsinə itayət edib, yəni günahlarda anasına üstən etdiyi zaman və bir kişinin qardaşına, yəni dostuna dostluq etdiyi bir kişiyə e, yaxşılıq edib atasına əziyyət etdiyi zaman Məscidlərdə dava gürültü, alış-veriş, səs-küy yüksəldiyi zaman e, və əks, yəni səviyyəsiz, aşağılıq bir kişinin, dərəcəsiz bir kişinin layiq olmadığı halda insanların üzərinə liderlik etdiyi zaman, bu aşağıdan, məsciddən başlayır, ta üzü yuxarı fərq etməz. Layiq olmadığı bir kişinin, yəni oturub o kürsüdə insanlara idarə etdiyi zaman və şərab içildiyi zaman, ipək geyildiyi zaman şarkıcı qızlar tutulub da çalğı alətləri çalındığı zaman. Yəni qadınlardan istifadə edib və bu ümmətin sonra gələnləri əvvəlkilərin lənət etdiyi zaman. Yəni bu gün yaranıb da gəlib təzə əmələ gəlib İslamiyyətdən xəbəri yoxdur. Öncə gələnlərə, yəni sahabelərə dil uzatdığı zaman artıq deyir bir qırmızı külək, e, qızıl külək və ya yerə batma, yəni zəlzələ kimi bəlalar onların üzərinə gəlir. Bu 15 dənə xüsusiyyət Görürsün, burada həm içkidən Allah bəhs edir və nələrdən bəhs edir. Bunlar hamısı da həyatda var. Bu da onu göstərir ki, insan artıq bu günahlar etməkdədir. Və İbn-i Məsud rəyallahu anhu isə deyir ki, əgər bir içki içən kişi ölərsə, apar onu öncə bastırın. Sonra məni dar ağacından asın. Asın və sonra gedən o kişinin qəbrini açın. Əgər özü qiblədən dönməyibsə, məni o ağacda asılı buraxın. Bu nəyi göstərir? İçki içib ölən insan qəbirdə də həmən Allah onu əzab edir, sırası həmən əzab edir və üzünü qiblədən də çevirir. Məsələn, bir günahkar insan olur, çox pis əməllər işlədənlərdən birisi olur. Üzə bunun da işi qəbri aç açmaq olur, yəni qəbir kəfən soyucusu olur. Sonra bu adam tövbə edir və hidayətə gəlir. Ondan soruşurlar ki, sən nə, nədən hiday yəni, hidayətə gəldin? Sən axı e, hansı səbəbdən yəni, tövbə etdin də? Deyir, vallahi mən neçə qəbirlər açdım da, Neçəsinin üzünün qiblədən çevrildiyini gördüm. Sonra araşdırdım yaxınlardan və gördüm ki, o insanlar içib ölənlərdir. İçkili içki ölənlərdir. Yəni burada içkinin aqibəti Hz. Osman radiyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellem rəvat edir ki, pislikləri anasından çəkinin. Çünki sizdən öncə keçənlər içərisində ibadətlə məşğul olub qadınlardan çəkinən bir kişi həmin bu içkidən dolayı böyük bir günaha düşdü. Necə? Bu kişini bir e, varlı, çox gözəl bir qadın tərəfdən yəni, dəvət edir. Yəni, öz qulluqsunu yollayaraq get, onu çağır, müəyyən bir işdə mənə şahidlik etsin. Və bu adam da həmin e, qulluqçu ilə həmin qadının evinə gəldi və arxadan qapı bağlandı və içəridə gözəl bir qadın gördü və bir dənə uşaq və bir dənə də qabda şərab. Və qadın dedi ki, bura mən sənə şahidlik etmək üçün gətirmədim, Ya bu uşağı öldürəcəksən, ya bu içkidən keçəcəksən, ya da mənə zina edəcəksən. Bu da baxdı çarəsi ancaq içki içməyə qaldı. Əgər etməsən, sən rüsva edəcəm. Seçim sənindir. Və bu kişi də həmən içkini özü üçün seçdi. Və birini içdi, ikisini içdi və axırda da nə elədi? Bu bütün günahların hamısını etdi. Və nə oldu? Yəni, o günahlı, yəni bu günahın hamısına, necə deyərlər, yol açdı. Bunu da edən də əlbəttə içkidir. Diğer bir hadiste Salim İbni Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'dan o da atasından rivayet ediyor ki Allah Resulü'nün vefatından sonra Abu Bekir, Ömer radıyallahu anh ve diğer sahabeler yığışlar günahların en büyük hansı günahlar büyük olduğu hakkında ihtilaf ettiler. Hansı görsen büyük günahdır ve onların arasında elim yani bilenlerden yani olmadı ve beni atamın yani Amr bin As'ın üzerine gönderdi ki ve git ondan soruş. Mən də gəldim atamdan soruşdum, o da buyurdu ki, bunların böyüyü içki içməkdir. Və Əbu Bəkir Ömər dedi ki, yox, bunu biz bilirik də, bunlardan böyük günahlar var. Və təkrar hamı deyir, Amir binasının yanına getdilər və o da buyurdu ki, mən Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rəvat etdi ki, o vaxt e, Bənistanın hökumdarlarının zamanında bir nəfəri həmin bu hökumdar içki içmək, zina etmək, donzət etmək, yemək, bu cür yəni, günahı etməsə ya öləcək ya da bunlar edəcək. Və həmin adam da etdi, içdi və hamısını da etdi. Və bilin ki, bir insan içərək və içki içdiyi halda, mədəsində içki qaldığı halda ölərsə, yəni içki içki ölərsə ona cənnət haram edilir. Və o adamın bir insan da e, bir e, müsəlman da içki içib e, namaz qılarsa 40 gün Allah ondan namazını qəbul etməz. Və bir insan içib də 40 gün ərzində tövbə etməsə O ölərsə, onun ölümü cahillərin ölümü kimi olar. Yəni, bu nəyi göstərir? Bu, əlbəttə, yenə də içkinin haramiyyətini göstərir. Fuda rəhməllah anladır ki, mənim bir tələbəm vardı, çox sevdiyim, yəni çalışqan tələbələrdən birisi idi. Və gəlir bu tələbə öldüyü zaman, dedi, mən üstündə Quran oxuyanda Quranı kəs dedi. İstəmirəm Quran oxuyasan. Kəlmə e, tövhid təlqin etdirdim, onu da istəmirəm dedi. Və bu cürünə də öldü. Və bundan deyir, çox məyus oldum, deyir, ağladım ki, nədən bu cürə tələbə görsən, nədən bu vəziyyətə düşdü? Sonra yuxumda gördüm, dedim ki, səni bura aparan nə oldu da? Bu günaha aparan nə oldu? Deyir, mən həmişə insanlar arasında söz daşıyan idim, yəni daşıyardım, ondan ona çatdırardım, yalandan ondan buna çatdırırdım, nəmmamlıq edərdim. Bir də ki, paxıllıq edərdim, insanları qısqanardım. Və bir də hə, bir həkim xəstələndiyim zaman bir təbib mənə içki içməyi dedi və mən də o içkidən həmişə içirdim. Yəni bunlar İnsan ne kadar özünə güvənsə də deməli bu haramlar insanı hansı dərəcələrə yapacağı da e, bizə bəllidir. Hətta bəzi sahabələr elə sahabələr vardır ki içki içənə salam bile vermezler. Sən Abdullah bin Amr As və buyur ki içki içene hiç salam vermek lazım değil. Və hətta buyurur ki <clears throat> bir hədisdə Əbu İmam'a radiyallahu anhu Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellem merhabadır ki, şüphesiz ki bu dində bir irəlleme vardır. Bir de ki geriləmə vardır. Bu dinin irəliləməsi odur ki, bir bütöv qəbilə, yəni bir cəmaat dini yaşayar və içərisində bir neçə fasik olar. O fasiklər danışdığı zaman cəmaat və adam, insanlar susturlar. Bu dinin irəliləməsidir. Yəni, iki nəfər susturmağa nə var? Və bu dinin geriləməsi isə odur ki, bütün qəbilə, bütün cəmaat fasik olar, içərisində bir neçə alim olar. Və alim danışanda cəmaat tərəfindən xorlanar. Bu da o dinin nə idi? Geriləməsi. Geriləməsidir. Və o zaman da insanlar içki içəcəklər. Və bayaq söyləyim ki, o qadınlardan istifadə edəcəklər. Hətta elə bir vaxt gələcək ki, bir qadın bir topluluğun yanından keçəndə bir onlardan bir nəfər o qadının ətəyini qaldıracaq, necə qoyunun quyruğu qaldırır kimi və içərisində bir kişi nədən sən bunu etdin deməyəcəkdir. Və o devirdə yaxşılığı əmr edib, günahlardan çəkinilən kişi mənə iman edən, məni görən, mənə tab olan 50 kişinin əcrinə sahab qazanır. Yəni o sahabələrin. Belə bir devirlər gələcək. Bugün də var şübhəsiz ki, belənsik. Heç bunlara heç bir baxan yoxdur. Ki bu insanlar içirlər, hansı günahlar edirlər, təbii bir şey kimi sayılır, olan şeydir. Və Bəsli, alimlərdən yenə Bəsli buyurur ki, içki içən fasik və mə məlumdur, məlumdur, yəni şeytandır. Üzündən çəkib ondan istifadə edənsə iki dəfə məlumdur. Onu insanlara satan isə üç dəfə məlumdur. Əgər bunu edərlərsə, Onlar xəstələnəsə onları xəstələrini ziyarət etməyin. Onlara salam verməyin. Və əgər tövbə edərlərsə, əlbəttə ki, Allah onların tövbələrini qəbul edər. Və necə digər bir hədisdə Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhu anladır ki, bir adam Allah Rasulun e, yanına gəlir, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl öyrə, öyrətkinən ki, ə, e, mən həmin əməllə cənnətə girim. Allah Rasulü da sallallahu aleyhi ve sellem belə buyur ki, səni yandırsalar da, yaxsalar da Allaha şərik qoşmayın. Və həmçinin belə davam elədi ki, <clears throat> səni bütün malından məhrum etsələr də ata-anana itayət etkinən. Yəni, malın var dövlətin əlindən çıxsa da ata-anana itayət. Şübhəsiz ki, bu şəri məsələlərdə o asılıq götürülür. Yəni, olmaz. Onda, məsələn, şəriyyət, şəri məsələlərdə gəl, ə, e, itayət istərlərsə, burada tabiçilik yoxdur. Ancaq bütün məsələlərdə artıq ondan başqa məsələlərdə tabi olur. Və buyurur ki, şərab içməz. Çünki, çünki o bütün əməllərin, yəni bütün e, şərləri, şərlərin yəni anası sayılır. Qəsdən də namazı tərk etməklə. Əgər edərsənsə, Allahın əzabından əməliyyət qalxar. Allahın əzabına əmin olma, olmazsan. Yəni Allah səni əzab edər. Və həmçinin davam etdi ki, İdarə məqamına sənə layiq olduğunu bildiyin halda yetkili insanlarla yəni çəkişməklə, yəni mübahisə etməklə. Lütfündən ailənə infaq et, yəni xərclə, fəqət onlardan sopanı əski eləməklə. Yəni arada elgər ki, başa düşməyəndə onu başa salmaq lazımdır. Və e, Allah yolunda onları qorxud günan. Və qənimət malından da xainlik etməklə və hərdən də qaçmaqla. Bu şeylər səni əlbəttə ki, cənnətə aparar. Və fikir verin, həm Allah ayət, ayət kəlməsində, həm hədislərdə içkinin, həmçinin əqli başdan alan şeylərin, istər nəşi olsun, istər narkotik olsun, yəni bunlar açıqca haramdır. Və bunu edən insanlarda ağıl başlıq zaman, yəni bütün günahlara da əlbəttə ki, əlatır. Allah Teala bizi bu günahlardan uzaqlaşdırsın. Allah Teala <clears throat> bütün şərlərdən bizi qorusun. Allah bizi dindən, imandan, ibadət etahiddən ayırmasın. Allah Teala bizim millətimizi, dövlətimizi birlik belə hidayət versin. Allah Teala cümləyə gələn qardaşlarımızı qorusun, onlara yardımcı olsun. Və kimin nə xəstəsi Allah ona şəfa versin. Kimin nə çətinə Allah onu asanlığa çıxarsın.